Segurament un dels jocs de cotxes que més m'ha impressionat eh, és el Virtua Racing. La primera vegada que el vaig veure era l'estrella de la sala de videojocs, una màquina realment gran que simulava l'interior d'un vehicle monoplaça, ocupava la part central de la sala de videojocs. De fet, era una màquina doble en la que es podien fer competicions entre dos corredors. Els gràfics vectorials en tres dimensions eren una cosa poc coneguda i menys amb la qualitat en la que es mostraven en aquella màquina. Escenaris espectaculars, moviments suaus i realistes, possibilitat d'escollir el punt de vista des del que es volia disputar la prova, realment era un salt important amb tot el que s'havia vist abans. Veníem, no ens ho perdem, de grans màquines com el Monaco GP, de la mateixa Sega o del Trash Rally de SNK. Veníem de màquines molt addictives, com les del Campionat del Món de Ral·lis o la mítica Outrun. De totes maneres, tots tenim el nostre moment de canvi i el meu va ser el Virtua Racing. Des de llavors van arribar el mític Daytona USA, el Sega Rally i tants d'altres. En consoles i en ordinadors, sagues com el Need for Speed, Gran Turismo o Colin McRae han batut autèntics rècords de vendes. Amb tot, a vegades encara em ve de gust engegar la vella Mega Drive i jugar alguna partida a la versió del Virtua Racing del 1989, en la que Sega va haver d'afegir el xip especial anomenat SBP per donar més capacitat de processar gràfics en tres dimensions, encara que sigui per reviure per enèsima vegada el moment en què vaig començar a conduir de veritat. Game over. Ona catalana. Game over a Ona Catalana. Benvinguts a Game Over, el programa de videojocs d'Ona Catalana. La primera part del programa d'avui la dedicarem a conèixer la saga Gran Turismo, la sèrie de jocs més venuda de tota la història dels videojocs. A la tertúlia d'experts ocupa la part central del programa, el Game Masters. Avui repassarem la història dels simuladors de conducció, coneixerem l'argument de Revenge of Shinobi i sabrem què hi ha de nou a la Tokyo Game Show 2002 des de Japó. Game Over analitza l'actualitat dels videojocs a banda de connectar en directe amb Japó amb eh, l'Eduardo perquè ens expliqui més o menys què està passant allà. També tindrem el Game Now. És més modest i des d'aquí, però també repassarem les novetats per totes les plataformes actuals. Parlarem del joc de Project Zero, de PlayStation 2, de Caruga per la GameCube, de Blinks Time Sweeper per Xbox, del No One Lives Forever 2 per PC i del Clonoa Empire of Dreams per Game Boy Advance. Des d'ara mateix i durant tota una hora els videojocs són els protagonistes a Ona Catalana. Recordeu que ens podeu escriure correus electrònics amb consultes o comentaris a gameover.onacatalana.com Realment és curiós que la saga de videojocs més venuda de la història sigui una sèrie de jocs de simulació de conducció. De totes maneres, els Gran Turismo no són una sèrie de simuladors de conducció com els altres. Ens explica el següent reportatge d'Albert Murillo. L'any 1997 apareix al Japó i per la cònsola PlayStation un dels videojocs més aplaudits de la història de l'oci digital, Gran Turismo. Fins llavors, mai un videojoc de simulació de conducció de cotxes havia destacat tant pel seu realisme de moviments i de gràfics dediquem el nostre game clàssic d'avui a la saga Gran Turismo. Game Classics. Game Classics. Kazunori Yamauchi és el desenvolupador i creador de la saga GT. Va començar la seva carrera el mateix any que Sony Computer Entertainment es va establir. Abans de Gran Turismo, va programar dos simuladors més de cotxes per la PlayStation. Aquesta és la música de presentació del Gran Turismo. Fins ara d'aquesta sèrie, Polyphony Digital, la creadora i Sony n'han venut 26 milions de còpies. És el videojoc més venut de la història. Com a dada comparativa, dir que, per exemple, Alejandro Sanz ha venut 15 milions de còpies dels seus discos. les característiques més importants de la sèrie Gran Turismo és la de l'esforç dels seus creadors de fer un simulador que s'acosti molt a la realitat. En la primera part, la que va sortir l'any 1997, hi podem trobar 290 cotxes reals. Amb Gran Turismo tenies moltes possibilitats de trobar-te el teu cotxe real al videojoc. Les instruccions del videojoc de més de 100 pàgines incidien en la seva segona part a les tècniques purament de conducció, com agafar les corbes, la utilització dels frens, mecànica, tot, perquè l'usuari apliqui aquests coneixements reals a la conducció. Gran Turismo es composa de dos modes de joc. Un d'ells, on l'usuari ràpidament es pot fer amb potents cotxes i córrer curses importants anomenat Quick Arcade i l'altre anomenat Gran Turismo, on l'usuari comença de zero, amb pocs diners i un cotxe de petita potència i de segona mà la facilitat en aprendre les bones tècniques de conducció faran que, a poc a poc, el compte corrent pugi amb la possibilitat de retocar el cotxe o, fins i tot, comprar-ne de nou. Dos anys després, i després de l'èxit, apareix la seqüela, Gran Turismo 2, 600 models de cotxes reals, 33 fabricants, 28 circuits, 60 exàmens de conduir. Gran Turismo 2 continua sent per la PlayStation. Els títols de crèdit del GT2, de totes les persones que han fet possible programar-lo, és de 112, des del dissenyador dels cotxes, el dissenyador dels circuits, el del so, directors dels models, provadors, etc etc. Ara per ara, qualsevol projecte per la PlayStation 2, per exemple, només es comença a fer a partir dels 1.000 milions de pessetes. La banda sonora d'aquest simulador estava composada de formacions com Fatboy Slim, The Cardigans, Ash, Manic Street Preachers, la tercera part ja va aparèixer per la PlayStation 2 i aquest mateix any la quarta GT Concept i sembla que ben aviat tindrem la cinquena entrega. Fem-nos d'aquesta manera la idea que estem davant d'un dels videojocs més exitosos de la història. Doncs sí senyor, la saga més venuda de la història és Gran Turismo i en parlarem extensament a més a més dels simuladors de conducció en el Game Masters d'avui. Game Masters. Entrem a la tertúlia per parlar en el Game Masters. Eh, som l'Albert Murillo, en Xavier Serrano, l'Antoni Hortal, en Francesc Blasco i en Jordi Celles. Benvinguts una setmana més. Hola. Benvingut. A la Hola. sintonia d'Ona Catalana. Avui tenim eh, la saga GT, la saga Gran Turismo, que de fet és una saga molt nova i que paradoxalment és la més venuda de la història dels videojocs. No? Tinc, a més a més, un retall <laughs> bastant trist, però tinc un retall... <laughs> però de, retall de, retallat, ben bé. Retall <laughs> retallat del dimarts 13 d'agost d'Expansió, perquè aquí la gent vegi que la gent no, no només es viu dels videojocs, sinó que llegim l'Expansió, que, que detalla, a més a més, que del, de la primera meitat d'aquest any 2002, o sigui, de l'1 de gener al 30 de juny, el uh, joc més venut uh, a tot el món és el GT3. Mm? per a PlayStation 2, seguit del Final Fantasy X per a PlayStation 2 i seguit d'un altre joc de PlayStation 2 que és el Metal Gear Solid. Curiosament, el quart joc és uh, un joc de Game Boy, que és el Harry Potter i la pedra filosofal per a Game Boy. <coughs> Més venut a tot el món durant la primera meitat del 2002. El cinquè, ja acabo de llegir el top 10 i així ja, ja estem contents, és el FIFA 2002 per a PlayStation 2. El, eh, el, el eh, número 7 és per a PlayStation 2, el Pro Evolution Soccer, el número 8 per a PlayStation, el FIFA 2002, el número 9 també és de Game Boy, Pokémon Crystal, i el Harry Potter una altra vegada, i la pedra filosofal per a PlayStation en el número 10. Però al capdamunt hi tenim GT3. Què té d'especial GT per ser el joc més venut de la història? La saga GT, Antonio. Bueno, para empezar, yo creo que Gran Turismo fue un hito impulsado a su vez por el arrollador éxito de la PlayStation. Y bueno, aparte de que era un juego que daba mucha calidad, era extremadamente jugable, y divertidísimo, diferentes modos de juego, el, el modo Gran Turismo que mucha gente ahora en la última entrega para PlayStation 2 echa de menos. Y luego aparte de los diferentes carnets y tal, además de tener la virtud de ser capaz de colmar la memory card fuera de los megas que fuera. <laughs> Porque empezabas a ganar coches, etcétera, etcétera, y empezaba a comerse bloques de memory card el juego que bueno, que sí. que tenir una exclusivament dedicada a ell, no? Era una mica una manera de fer néixer l'afició al tuning, que en aquests dies n'hi ha molta, a més a més el cap de setmana passat es va celebrar les 24 hores de, de resistència al circuit de Catalunya, es va fer l'autotuning show, allò que hi va gentades i el cotxe, i precisament el GT el que el, el gran turisme el que et motiva és això, no? Eh, començar amb un cotxe de segona mà, el vas arreglant, li canvies una coseta, li canvies l'altra, i a més a més que el joc està molt ben fet, o sigui, no, sí, gràficament o sigui... està molt ben resolt, no? Però a més a més té aquestes petites coses que et, et van aficionant, no? I et van, et van fent anar entrant a dins del joc. No, aparte está muy estudiado porque cosas como la, la, la inercia, la aerodinámica de los coches está para aquella, para aquella arquitectura interna de, de 32 bits de Sony estaba muy apurado y luego incluso piensa que había maneras de mejorar los dos coches hasta de, bueno, coger y que fueran tan, tan, tan potenciados que empezados pillados una recta y el coche se levantaba, ¿no? Algunos coches pequeños, el coche llegaba a levantarse. Y luego hay que recordar que a la hora de sacarte los carnets, Era... Sí, sí. Bueno, Albert... <laughs> és que el divertit d'aquest un... joc és que tu podies eh, jugar ràpidament amb allò que dèiem del Kick, Arta, del Kick Arcade i agafar un cotxe potentíssim i veure, i veure com, com funcionava. Però eh, és un joc d'aquells de, com diria jo, de, de jugar lentament i veure les possibilitats amb molt de temps, perquè com més temps eh, portaves, més carnets tenies, més possibilitats tenies de posar-hi al cotxe coses increïbles que no, ni, ni tu entens, perquè has de mirar el, les instruccions i t'explica exactament què estàs fent al motor, etc etc. i eh, et prepares el cotxe de tal manera que ni, ni els que hi ha en aquells moments i els pots utilitzar tenen tanta potència com el que tu aconsegueixes en dos mesos de, de treball, no? de treball amb aquest, amb aquest joc. No? Probablement eh, estaríem parlant que Gran Turismo ha aconseguit tot aquest gran èxit principalment per què? O sigui, perquè eh, és molt realista, perquè és un joc molt, molt, que et dona moltes possibilitats d'anar millorant eh, els teus vehicles, perquè té tants cotxes que no tenia cap altre joc, com deia el reportatge que va fer l'Albert, que eh, probablement molta gent trobava el seu cotxe de sèrie allà, sí, que llavors sí, sí. el podia anar millorant, o senzillament perquè anava lligat a l'èxit de PlayStation, com deies tu, tu Antonio, al començament. Bueno, eh, hay que tener en cuenta también que la gente estaba muy acostumbrada, quizá demasiado, a Fórmula 1, rally, más Fórmula 1, más rally, y luego claro, llegó un juego de turismos, de juegos, eh, de, perdón, de coches que no tenían ningún que vamos, que todos medían más de un metro de alto, para entendernos, ¿no? como los F1 y tal. Y claro, mucha gente vio ahí, mm, refrescó un poco, ¿no? Dijeron, hombre, pues voy a probar tal modelo de Hyundai o de, mm, de lo que sea, de la marca que sea, porque ahí han podido hacerlo, incluso han podido customizar el coche. Una ayuda, el juego está totalmente traducido, aunque tampoco tenía grandes misterios. Y un detalle bastante curioso que la banda sonora del europeo y americano era distinta al de la versión japonesa. O sea, las, las músicas, que la verdad es que merecían la pena, està molt Home, bien. realment hem sentit banda sonora, uh -huh. uh, aquí l'expert en músiques és, és en Xavi Serrano, però Fatboy Slim, Hola, Cardigans... Però. Vaja. Sí, sí, sí, sí unes músiques... Això des del Deus es Machina per al Spectrum, que la banda sonora la va fer Liam Dury, que no sabia... <laughs> sí, sí, en Pau Reposi, per cert, <laughs> que no pues... s'havia sentit una cosa com aquesta. Sí, una sí, gran banda sonora, ¿no? Sí, sí. Tú escuchas la banda sonora de la versió japonesa i és totalment distinta, son grupos son de japoneses, clar, clar, clar, clar. que merece la pena, eh? o sea, encarecidamente la recomiendo a quien pueda tenga la oportunidad de escucharla porque está bastante bien. Es decir, que es un juego que se acompaña de, una de una programación y una dedicación poco usual en aquel momento y que se dejaron los programadores, diseñadores, etcétera, se dejaron ahí, bueno, media, media vida. No? yo jo eh, recordo año 97 hauria ser que vaig un reportaje sobre cómo estaban... com van fer aquest, aquest joc, per primera vegada vaig sentir la paraula polígonos eh, eh, amb el tema aquest de la programació, que és, que és tan important. No sé si eh, algú de la taula pot explicar exactament què és això dels polígonos, però que en, en, eh, en el rol de, de la gent que parla de programació, utilitza molt. I es veu que aquest, que aquest eh, programa doncs, era el màxim en polígons de, que s'havia fet ja fins, fins llavors. Fins aquell moment no? només havia sentit a parlar de polígons industrials. Clar, clar. <laughs> Bàsicament. Havia, havia un juego... dels afores de la ciutat. Sí, els extraradis. Había, havia un juego que tenia més polígons per cotxe que Gran Turismo. Per polígons eh, ens estem referint que com més polígons, més real sembla el cotxe, ¿no? Sí, o, o sea, quan eh, más més polígons, la forma geomètrica mm. està més està más pulida, ¿no? O sea, mm -hmm. Eh, a, més polígonos, major detall geomètrico. Quan es genera una figura en tres dimensions, el que en realitat s'està fent és generar una mena de reixa, una mena de reixa mm. buida, en la que s'uneixen diversos punts i aquests punts doncs, creen una sèrie de capes planes. Aquestes capes planes s'omplen amb una textura, llavors aquesta textura és el que fa que la figura agafi tridimensionalitat. Llavors, com més punts tingui, per tant, més unions hi hagi entre aquests punts i, per tant, més petites capes planes hi hagi, més fina quedarà una figura. Això és gràcies, com quan, Jordi, es, gràcies. com quan es gira la, la Lara <laughs> Croft Y le aquella cara plana que dios no es la Angelina Jolie. La, cara es, plana, porque otras partes no. <laughs> de todos modos, el tema es que había un, había un coche, hay un, perdón, un coche, un juego que tenía más polígonos, más, en teoría más dedicación gráfica a, los coches que Gran Turismo. Lo que pasa es que solo se quedó ahí, que era un tal Porsche Challenge que, bueno, no sabemos qué, ocurrió. Es verdad, bueno, com diu l'anunci aquests dies, se llama Porsche. Es diu Porsche. Sí. Eh, ¿Por qué te crees que estoy Porsche. sin él? <laughs> Ves demanant un Porsche a veure, tot. Per avançar una mica, anem, sí. anem a la versió de, de quan vam saltar ja la PlayStation 2 salt qualitatiu també va ser molt important. Uh, suposo M que... Més polígons. Més polígons, <laughs> més, polígons més suavitat, Ma, millors moviments. Més pantalla, més, també. Uh, el joc va millorar moltíssim i tenim fins i tot la, el més nou de Gran Turismo, que és una cosa d'aquestes que també, com comentàvem l'altre dia, uh, probablement no fet en pressa, però sí aprofitant una mica una mica el Sonic Spinball, no? que deien, doncs, aprofitant <laughs> que el Sonic doncs, tenien molta fama i tot plegat, doncs treuen el GT Concept, que de, de fet aprofiten una mica doncs, tot, tot el que és el, el Gran Turismo per PlayStation 2 i diu, sí, sí, la gran novetat. I posem els, eh, els, eh, els, els prototipos dels salons de l'automòbil de Tòquio i Ginebra, no? Mm. Llavors doncs, pots jugar amb aquests prototipos sense el mode GT. Exacto, es que mucha gente ha visto sí. que faltaba ese modo. Y a mí, bueno, particularmente a mí, me ha parecido hasta bienvenido, ¿no? Porque yo, cuando comprabas, un, o sea, cuando jugabas un Gran Turismo, estabas prácticamente obligado a jugar al, al, modo, al modo Gran Turismo. y bueno, había cosas que no me gustaban ¿no? De, de ese modo, por ejemplo. Lo veía, lo veía demasiado ya entre Garnets y tal. Decía, bueno, pues tampoco. Luego el. la grasista que esta que sigue sin prototipos, la, que siguen prototipos y que no tal com són. I... Per el joc també ha més barat, eh? 39 euros. Eh? Que si surt el, GT4, diguéssim, no. Sí, 39 euros perquè quan surti el 4 faran una clatellada que... Cruj. No estará 39 euros. Si fes féssim un símil, et dones compte que això seria com els simuladors de futbol. Vull dir que, que realment et venen el mateix simulador cada temporada. Cada temporada. L'únic que et fan és canviar els, els jugadors, cara dels jugadors, no? Sí, sí, sí, Llavors... Exacte. I, sí, milloren el punt de vista de la càmera <laughs> des sí, del no. globus aerostàtic col·locat al, <laughs> al damunt de l'estadi. No? I, i, i els comentaris de José Ramón de la Morena. <laughs> de todos, de todos modos, volviendo al asunto, hay que reconocer que el GT3 en PlayStation 2 realmente técnicamente estaba bastante bien, bastante logrado. No llegaba, no llegaba al nivel de, de la presentación del simplemente el primer Gran Turismo en PlayStation, el vídeo de presentación, esa calidad gráfica no llegaba el de PlayStation 2. Particularmente creo que sí que podría hacerlo, pero la que la intro nos ofrecen es yo creo excelente. Y yo jo creo que es es que aquí en no hem un o sigui, hablando de un de un Game Classics, de un que té 3 anys, 4 anys, Eh, y estem tots d'acord que es un clàssic, no? Y mira, mira, mira el ruido que ha hecho. Es sí, que sí. que, que está... Expansión, Pero... el <laughs> cita. sí, sí. Senyors d'expansió, de he vist el, G, el GT, vaja, no sé. Les damos parte de razón. Eh? Exactament. A veure, a mi m'agradaria poder omplir una mica més el, el programa. GT, evidentment, té molt, poca, té molt pocs anys d'història, tot i que ha fet molt de soroll, parlant una mica sobre la trajectòria dels simuladors de conducció que, eh, vaja, crec que va, van, després de l'Space Invaders <laughs> va néixer un simulador de conducció. No és així, a, abans... però n'hi ha hagut moltíssims. O sigui, ha, ha sigut un dels grans gèneres per si sols s'ha guanyat el nom de gènere. O sigui, tenim mm. el shot em up, tenim els simuladors de conducció, tenim els, el role-playing game, tenim els, el que sigui, no? però és tot un gènere dins, a, dins del món dels videojocs i, per tant, eh, té un origen i té molta història i moltes anècdotes, suposo, per anar explicant. Abans de començar el programa, intentava fer memòria aquí, a veure si algú se'n recordava d'aquella eh, màquina que hi havia als salons recreatius, que era una màquina amb dos volants, pantalla sí, en blanc i negre, i era una pista vista zenital, però clar, una pista, per dir lo d'alguna forma, no? que era com una mena de... Ja no, no era un buit, feia com un corrosant, Sí, sí, sí, com una mena sí, sí. de corrosant i veies cotxets des de dalt, una cosa molt petita, i la feia... <laughs> Clar, ni corria, no? Hi havia taques d'oli, recordo que hi havia sí, taques sí, d'oli sí. pel mig, es relliscava el cotxe. Vaja, anava canviant el... Em sembla que és anava canviant el circuit mentre tu podies... Si l'ú el recorda, gameover arroba onacatalana.com, que per alguna cosa tenim l'adreça de, de correu no sé, electrònic. ni tan sols si canviava la pantalla, el sí, circuit. Sí, sí, sí, jo me'n recordo perfectament. O sigui, hi havia un cotxe blanc que era el teu i després hi havia negre, gris, gris de diferents eh, sí. tons i tu quan acabaves la cursa després canviava el, canviava el, el circuit. Si no és un concepte que s'ha explotat molt, aquest, aquest, aquest, aquest disseny mateix, perquè realment fins fa ben bé poc pots trobar jocs de PC que simulen realment el mateix disseny de joc, exactament el mateix, mm. la mateixa pista sí. única, mm. cotxes petits mm. i moltes opcions que tens que, per... Fins i, o Super Mario Kart, no, si vols, clar. És... No, no, però clar, no, però era, era només una mateixa pista, com el joc, com per exemple el Super Off-Road, no? o l'Off-Road, que fins i tot recordo que havia sortit aquest mateix joc prèviament en analògic, perquè ens entenguem, o sigui, en real, una maquineta de Hot Wheels o de Mattel o de no sé com era exactament, que feia, eh, o sigui, donava la volta i tu tenies un volant... Vaja, un escalèstric. I feies, escalèstric. <laughs> No, no, però fins i tot amb una pista més petita, no? O sigui, que es veia tota, tota la pista a la pantalla. Tenim molt joc, suposo, en la història, de, en la història dels jocs de simulació, i no els podem repassar ni començar des del començament. En l'editorial en citava uns quants que a mi em recordaven o quan estava pensant doncs em recordava autèntics mites de la història. Comencem pels arcades i un, un dels clàssics que jo recordo per haver quedat boca badat era l'Outrun, no? aquell aquell Ferrari de, collo, de, de color vermell <laughs> i, el, i, el, I la rossa, i el, i la, i la rossa al costat. No? I, el, I el cavallet Ferrari que anava girant, el, que... que es movia. ¿Us recordeu que es movia el cavallet? Sí, sí jo m'acordo acuerdo de la versió... Movia, ¿no? Yo me acuerdo de coña con la versió de CPC que salió el juego que era la cinta del juego y luego otra parte con la música. Tenías que poner así play a la vez para. <laughs> <laughs> Igual que la versión Spectrum. <laughs> No des a la pausa, eh, hacer la, De hecho, este juego fue incluso. Ah, hubo un tema de diseño que fue muy importante, que es el que permitía eh, seleccionar un camino no tenías un interior fijo, sino que tenías hasta seis desviaciones pues para llegar a decidir, exactamente. Sí, exactamente. Eso todo una innovación. Sí sí. y aparte, bueno, o sea, que mm, incluso ya lo, había gente que, decía lo mismo del GT, ¿no? Que se desmarcaba de las típicas carreras de Fórmula 1. que mucha gente pues decía, hombre, y cuando aparte lo veías moverse con la, mmm, algunos túneles que pasaba debajo y veías como los túneles iban a esa velocidad y el coche que era enorme, ¿no? En la pantalla con el volante, la marxa corta, la marxa larga, uh -huh. bueno, la gente disfrutábamos com locos. D'aquests uh, primers temps dels uh, jocs de simulació, quin recordeu que us hagi impactat especialment? O sigui, de, no parlem ja de les màquines més evolucionades, que en parlarem més endavant, sinó d'aquests primers temps, per ordinador, per recreativa, pel que sigui, o sigui, algun joc que us hagués impactat especialment o que jo, recordeu mira, de, amb especial interès o atenció? De 8 bits, eh, de l'Spectrum, doncs el que regalaven quan te'l compraves, que et regalaven un pack de 6 jocs en aquella època i que era el Secret Flag de l'Opsion, Uh -huh. Opsion, eh? eh? i el recordaré. Aquest, era, aquest no era com el, com el que comentàvem blanc i negre, sinó que era, doncs, el posaves dintre del cotxe i bueno, els <laughs> gràfics ara els veus i dius, mare meva, però jo vaig gaudir molt eh, amb aquest. Secret Flag també és un, és un gran clàssic en arcades. Sí. Y el, el, F1 Spirit de Konami para uh -huh. MSX, también uh -huh. un, Uns Fórmulas Us amb, amb punt de vista zenital, o sigui, des de sí, dalt, sí, sí, eh, des d'arriba, de tipo el Trash Rally de, de SNK, uh -huh. o sea, y era, era divertidísimo, y aparte la acompañaba una música buenísima, uh -huh. jugar dos personas a la vez e incluso linkar dos MSX. Uh -huh. Això, es, això es passava en l'F1 eh, l'F1 Spirit 3D, em sembla que era ja per MSX2, però mhm. del, de l'F1 Spirit de MSX, una de les coses que, era, que potser no havia aparegut en els, en els jocs de l'època és una mica el que passa ara amb els jocs actuals, que a mesura d'anar guanyant podies anar guanyant nous trofeus, que o sigui, se t'obrien nous circuits, i a més era un dels jocs que, bueno, una cosa que ha passat sempre en tots els jocs de, de carreres és la, el tema del tuneatge. També podies escollir diferents tipus de cotxe, diferents tipus de, de xassis, diferents tipus de pneumàtic, diferents tipus de suspensió, inclús de motor i de tipus de canvi. Era un joc que era molt complet part de l'època. I a part de que no era només Fórmula 1, sinó que podies fer Fórmula 1, Fórmula 3000 i Rally, on realment competies en terrenys de sorra. Uh mhm. -huh. Tenies, a més, una opció que era l'entrada a boxes per reparar, perquè el cotxe s'anava espallant, tenies unes, Se't podies quedar sense pneumàtic, sense frenos, sense uh mhm. -huh. motor, perdies benzina. Era un cotxe, un joc realment molt complet. Com a jocs innovadors també i complet, recordo, eh, jo per primera vegada hi vaig jugar amb un Amstrad en aquest, tot i que evidentment tenia multitud de, multitud de versions. Un joc que es deia Chase AQ, que era un no, joc de, de, de persecució, de, o sigui, era, de, vaja, de Taito. com una mena de Need for mhm. Speed, però, <laughs> però vaja... Hombre, se movia o sea, menos como el Outrun. Exacto. Lo único que lo bueno que sacaba policia, ja, tiros, <laughs> bazocazos, eh, y ya pues... Era, eh, una barreja de joc y de, de joc de... Sí, sí, ibas con el coche... y de coches de, coches, no? Ibas con... Es que es eso, porque en vez de ir con la rubia ibas con el, compañero, se levantaba con... eran una mica corrupción en Miami, eh? las sí, los los de d'allò, una mica Don Johnson y la otra que no recuerdo cómo se le, eh, cambiaron la cara, se llamaba se llamaba em- em- em <laughs> el Paquirri, pero el amb, Taito y tú nos hablas de toro. <laughs> el, el, el, juego ese en Japón, las caras de los chicos, de los protagonistas eran muchísimo más dibujadas en plan anime, manga. Mm -hmm. Aquí las cambiaron como les dio... Sí, sí, era una mica més a l'estil americà, no? L'estil de, de dibuix, una mica el que comentàvem al mm -hmm. programa de la setmana passada, no? És que hi havia dues mm -hmm. versions. Hi havia el que era el Chase HQ i va sortir a segona part, Chase HQ 2. Sí. En aquest havies d'anar amb el cotxe perseguint l'enemic i golpejar-lo fins a fer-lo encendre. Però després hi havia sortit una segona màquina, que, que no era Chase HQ. Que visca el civisme, la conducció. sí, sí, sí. Doncs espera't, perquè aquesta era la que el teu company s'aixecava i és la que anava disparant al cotxe. I quan pillava el bazooka, que a <laughs> part si pegava un bon tiro soia com el mismo compañero decía ¡Ya! Yeah! Fins que hem acabat amb el Carmageddon, que Exacte. ja és l'han atropellat per l'han atropellat. No? Pues jugando en Red te ríes. <laughs> Vaja, a veure, centrem-nos una mica un altre cop. Hemos empezado con GT. Exacte. Sí. Jo, jo recordo per la Nintendo 64 hi ha dos jocs que un és el F1, em sembla que és... Mm... El qual, perdó? F1? Hi ha un el F1, bueno, jo de... Nintendo 64. Sí, sí, sí. Sí, exacte, que aquest també està bé, també guanyes carreres, desvetlles Gràcies un circuit, a nostre públic. Un, un circuit extra que passa sota algun volcà, em sembla, fins i tot. I després hi ha un que no és cotxes, però que també dona sensació també de simulació, que és el Star Wars Racer. Sí. Ah, sí. Que està francament bé també, i també guanyes carreres, està bé en tant sí, que sí, sí. la velocitat és vertiginosa. Es que mucha i, gente echaba de menos las carreras mareja, en, ¿no? Star Wars, mm -hmm. pero de todos modos para mi, para mi gusto, todavía no han, no han acertado, no han acertado en, hacer, un juego de carreras de Star Wars. O sea, vi un arcade SEA que sé que las máquinas, que las naves eran, o sea, que era la película, ¿no? Pero solo ese, lo vi aquí en New Park. De todas maneras, de 64 nos dejamos uno para mi gusto imprescindible, el Beetle Adventure Racing eh, que de Electronic Arts que jugabas con los escarabajos, ah, exacto ¿vale? Pequeños. Y, vaya, yo yo el que ve es que, de m'heu acabat marejant una miqueta, perquè estàvem parlant dels jocs clàssics eh. i llavors ja m'ha saltat directament al Carmageddon, ja s'han anat completament de les mans i en Xavi jo, Serrano jo no he ja, ja, ja ha entrat directament amb, el, amb, el, amb la Nintendo 64. Tanquem, si us sembla, casa, el tema de les màquines màquines antigues. Tanquem el tema de les màquines antigues i, i passem al que és, al que és uh, actual. Uh, havíem dit jocs que realment ens havien impactat de màquines, de, de, del primer que havíem jugat, coses de 8 bits, una mica tot això, del que ens havia agradat. S'han fet coses molt dolentes en, en simulació de conducció, també. Jo m'agradaria també que recordéssim alguna d'aquestes coses tan... Eh, que, que vaja, que no sé com es van atrevir fins i tot, <laughs> fins i tot a vendre-ho. I em poso jo ja com a primer Uh, com a primera mostra, com a un joc que es deia Carlos Sainz, campió del món, <laughs> <laughs> que el va fer dinàmic eh, que volien imitar una mica una màquina que va sortir, que era molt bona, realment, la màquina estava uh mhm. -huh. molt bé. Eh, sí que era el, no? També? El, el Toyota Celica, del mític sí. de, de, de l'any que va guanyar Carlos Sainz, quants anys deu fer que va guanyar sí, però en, Carlos en el juego no? ponia Carles Sainz, no ponia Carlos Sainz. Eh, <laughs> eh? I, el, i, el, I el joc ja. que va eh. sortir Trata per, per Amstrad... per Dios! També se sentia això. Trata por Dios! Exactament. I aquest joc va ser completament una cosa nefasta, absolutament, no sé com es van atrevir a vendre un joc Em sembla que amb el de Cito Pons de Dinàmic també es van cobrir de glòria, eh? Sí. Que em sembla que també és un... Ho he dit, he dit que en sortirien, eh? Jo, jo... Bé, és que... he introduït el tema, però creia que en sortirien i ho estic veient. Si parlem només dels 8 bits, només vull comentar una cosa. Sí. Només hi ha per la temàtica com es podia arribar a fer BMX Simulator. Exactament. BMX, que era l'època que tot de estava molt de moda, les, les bicicletes aquelles, los, BMX, bicivola, los bicivoladores, los bicivoladores i, i totes aquestes pel·lícules. Vaja, sí. res, només punt i a part per al tema dels jocs de 8 bits i els antics, que realment es van fer coses molt bones, com el Chase Aku, que ens havia agradat molt, Outrun i tot això, és, és... i també es van poder produir coses realment Anda. molt dolentes. I per... és el que sempre diem, no? que, que s'aprofita el nom d'un personatge que en aquella època està molt de moda, que has de una cosa un mes, potser, y surt el que surt. Cosas absurdamente horrorosas. No? Es van fer jocs de Jorge Martínez Aspar. Ese, eh? <laughs> iba a decir yo ese. Bueno, pues ahora voy a decir... Dilo, dilo ahora. La boca el, Aspar, el Aspar era horroroso. Es que me lo he hecho él con el Sito tú con el Aspar es soy telépata y os manipulo. antes se deixarem dir a Perico Delgado del Tour de Francia, que también No, no, no, pero <laughs> había uno que era mucho peor, había uno que era mucho peor todavía. Hay cosas horrorosas, como habéis comentado, pero hay otro que es Historias para no dormir directamente, que era el del halcón callejero. Este, que salió mm, para Amsterdam. El halcón callejero. O sea, que le dabas al eh, turbo no me recordaba y de que esta serie. de los coches. No, la, serie estaba bien. Bueno, hombre, hombre. Bueno, bueno, tan <laughs> A ver, <laughs> se podía ver. para la época, dejava per, que era l'equivalent a... Una moto, se 500 moto, una moto de 500 por hora y al tío, al tío no se le abren los músculos, que no, nos pasaría. Pero bueno, dejando física aparte, lo que me refiero es que el juego era genial, porque disparabas el láser de la moto y soltaba una cosa que no sabía si era un láser o si es que había tenido una serpentina, o no sabías qué era. Pero es que aparte el juego no era malo, es que era incómodo de jugar. O sea, te daban ganas de cerrarlo, ir a la tienda y tirarse al tío a la cabeza y decir, ah, me lo cambias por el Army Moves, por ejemplo. Fíjate lo que llegas a decir. Si os sembla, saltem ya a las consolas. a eh, anem, si us sembla, directamente, una cosa que creo que a l'Antonio le farà molta ilusión, que es recordar un juego que recordàvem fa un par de setmanes, a més a que es el Super Mario Kart Eh? Ah, sí, sí, sí, ah, sí. Uh, crec que en jocs de, de carreres de competició, per diferent, eh? perquè vaja, si parlem del Gran Turismo i saltem al Super Mario Kart no té res a veure, però crec que per diferent uh, i per addictiu es mereix uh, estar en, en alguns dels millors jocs de la, de la història de jocs de, de competició, no? Tot i que no són simuladors de mm-hmm. conducció, ho són d'alguna manera, no? és es que aparte és una bona oportunitat per passar cuentas con aquel amigo en otros juegos te gana siempre y en ese aprovecha y empiezas a tirar conchas, plátanos, <laughs> etcétera, etcétera. Es un juego que jugando solo a dobles tenías tu típica carrera, mm, más, típica dentro de los parámetros de un Mario Kart, los personajes de Miyamoto. Y luego lo bueno es que al jugar a dobles estaba, yo al menos cuando jugaba a dobles, de cada 10 veces, de cada 20 veces 19, jugaba al modo batalla que pese a haber solo cuatro pistas, había, bueno, para mi gusto, la tercera que era en la playa. Y eh, mira, aquella, y jugar, y jugar, y jugar, y una vez y otra vez me estaba, toda era una temporada, yo tenía una tienda y estaba toda la mañana con algún amigo mío que venía a verme. Perdí el en, vez, de ir al instituto, algún amigo mío venía a verme a <laughs> jugar. <laughs> de aquí saludos al Juan. Y bueno, lo pasábamos divertidísimo. Aparte lo habías variado y no te cansaba. El de Nintendo 64 más o menos por un estilo. Quan van entrar a, a nivell del de, que comentaven l'editorial eh, les consoles de 16 bits Virtua Racing va arribar a la, a la Mega Drive, que de fet la Mega Drive s'havia estrenat a l'estat espanyol venent com a mític el eh, Monaco GP, no? que era un joc que en el seu moment va estar molt bé, eh? era, que passa que te'l mires, en, te mires en perspectiva i, no, i, i veus que realment no ho estava tant, però el que sí que crec que va significar un punt i a part en els jocs de cotxes va ser l'entrada de les tres dimensions, les tres dimensions reals, i mm -hmm. probablement en la, en la Mega Drive van entrar, amb, gràcies al xip S, SBP, sí, que abans m'has comentat que... Sí, que... seu EP, Sega Virtua Processor. El Sega Virtua era... Ah. Processor, que era un xip que s'afegia en els cartutxos, que fins i tot era més gran, el cartutx... Sí, del... és que era, diguem, la ah. resposta de Sega Nintendo con el xip FX. S... El... FX i l'SFX que van sortir per a, per a Super Nintendo, que eren xips que què feien? afegir capacitat tridimensional, era un, tridimensional era un coprocessador matemàtic, diguem com Ayudaven hoy en día al el càlcul, al càlcul dels, eh, del disseny sí, dels polígons. polígonos. Como hoy en día les aceleradoras 3D. I, hombre, en un juego que se nota bastante el tema de, de la d'escenari, de <clears throat> per exemple, era el, el Star, Fox. Star Fox, el F0, també, aunque no era 3D, però... Uh -huh. Exacte. L'F0, de fet, l'hauríem de desvincular no. una mica de l'SFX, del sí. xip, Pero sí que va a ser un joc de carreras realmente espectacular, también. Es que dependía totalmente de las rutinas de modo 7 de la Super Nintendo, que tantas ventas le supusieron con más que justa fama porque la aprovechó bien en su momento. Lo único que, bueno, también el tema del Star Fox, al salir lo que era lo que era con el chip FX y tal, eh, se empezó a elucubrar con una segunda parte, pero bueno, al final no Saltant molt més ja endavant, hem parlat dels Gran Turismos, hem parlat dels grans jocs que han sortit i grans jocs que també sortiran, per exemple el Ridge Racer 5, val a dir que va vendre mig milió eh, de còpies al Japó quan es va posar a la venda per, per a PlayStation 2. Eh, teníem un joc que vareu comentant al darrer programa de la temporada d'estiu que estava molt eh. esperat, no recordo quin era exactament, un joc... Ah, que... l'automodelista de Konami. Exacte. Ai, de Konami. Sí de Capcom, que m'he mm. equivocat jo. L'automodelista de... de Capcom que sortirà aviat i que, i que per tant serà una, una altra autèntica novetat perquè no crea aquests eh, gràfics tan realistes en tres dimensions, sinó que, com comentàveu, era un joc una mica més d'estil de dibuixos animats. Sí, no? sí, el acabado, les textures de, de los coches estan pensades més en tipo còmic, no tipo dibujo animado, que és un, mm. un canvi a mi modo de ver muy de agradecer, ¿no? Porque aparte se ve parecen que estan ahí, que los puedes coger en la pantalla, toma niño, juega con el coche un ratito. <laughs> <laughs> per tant, tenim un gran futur en sí. el que és els jocs de simulació de conducció. No s'ha arribat a dalt de tot, sinó que es pot anar, no, ah, eh, es pot anar millorant i es poden anar traient novetats o, o originalitats a l'hora de desenvolupar els jocs. Recordo un, una sèrie de jocs que es van dir Ignition per PC, que eren absolutament divertits, que es veien des de ah, la part sí, superior. Era que eren, que, per tant, eh, crec que fins i tot es pot anar innovant molt més en aquests eh. sentits, eh, estil Star Wars i tot plegat. No? es también. que los juegos de conducción, date cuenta de que a diferencia de otro tipo, sí que dependen de estar a la última, a la última nivel hardware. ¿sabes? A nivel, cuanta más tecnologia, mejor va a ser el simulador. Eso és una cosa que està ahí. Crec que amb aquesta afirmació que ens hem quedat tots aquí ja gelats uh. de l'Antonio, anem a una pausa de publicitat i tornem amb l'argument de Revenge of Shinobi. En els amagatalls de les impenetrables muntanyes del Japó es troben els guerrers místics, els ninja. Aquests mestres de la lluita tenen poders que semblen invencibles. Poden invocar foc des del cel per cremar l'enemic. Vostè va estudiar l'art del ninja des de molt petit. El dojo era el més dèbil i qualsevol podia guanyar-lo. Però va practicar i meditar cada dia. Va poder arribar a dominar les tècniques del salt mortal i el llançament shuriken. Vostè és Musashi, el ninja mestre. Les seves mans i peus són mortals. Ara un poderós i diabòlic enemic, Neo ha llançat els seus propis ninjas per a dominar el món. Neosit ha matat el seu mestre i ha segrestat la vella Naoko. Destrueixi els enemics, si no el món no estarà salvat. Instruccions de The Revenge of Shinobi, Sega Mega Drive, 1989. déu nhi un gran joc, uh, Revenge of Shinobi, de tota una saga Shinobi que basada doncs, en històries de ninjas, de samurais, uh, una mica doncs, els guerrers místics, Eh, de Japó eh, va fer les delícies de tota la gent que li agradava aquest tipus de joc d'acció, una mena de joc d'acció en plataformes i amb una sèrie de poders màgics i de capacitats eh, i de llançament de shurikens realment important, no? Jo crec que un dia bé val parlar dels ninjas i, de, i del món I dedicarem un Game sí, Over, sí, eh? Exacte. Començant pel Gear Kung Fu, per exemple. <laughs> Exactament. Sensacional. Sí. Com a l'origen. Alguna cosa a dir sobre Shinobi, bàsicament sobre versions posteriors, Shadow Dancer, una segona part realment excepcional amb el gos que t'ajudava mm -hmm, sí. a eliminar los enemigos. Shadow Dancer, para mi gusto, o sea, para mi gusto, tanto Shadow Dancer como Shinobi 3, eh, me, estuve mucho tiempo jugando a aquello de aprender que el perro solo atacaba si te agachabas eh, sea, al ataque, porque nadie te lo explicaba, e incluso eh, los detalles, por ejemplo, de según qué enemigos, ¿no? que veías que te atacaban de modos iguales pero que al, rato llegaba otro que le atacaba del mismo modo, pero era otro color, en fin, intentaban darle em, vistosidad, o sea, mm, como diciendo, ahora sale un soldado, ahora sale otro, ahora sale un malo, ahora sale un bueno, y luego los enemigos finales que no había que darles mil y una veces, sino que cuatro o cinco bien dados y, adiós, ¿no? Por el movimiento de juegos pasaba esto. Pero todos en su punto débil. Sí, sí, todos un punto débil a reseña es difícil muy Por lo una de las mejores cosas era la, diseño de los los escenarios no? a mi m'agradava especialment, o sigui, era molt... Bé, no sé, en... realment et transportava molt, no?, el que era el Japó medieval i el, en el cas de Shadow Dancer, en el, en, en el que era doncs, començament aquell aeroport, recordo que era espectacular, sí. com trencaven el vidre i entraven a, mhm. a, els enemics, no? No, es que aparte utilizaba, técnicamente estaba pulidísimo. Si us sembla, deixem aquí eh, ja la tertúlia, deixem aquí el Game Masters. Gràcies a tots per haver estat una setmana més al Game Over. Fem una pausa rapidíssima i ens anem directament a Tòquio. Game Over. Doncs connectem directament amb Japó. Se celebra el Tokyo Game Show durant aquests uh, tres dies, una de les fires més importants a nivell internacional pel que fa al món dels videojocs. Allà hi tenim a l'Eduardo Rodríguez. Eduardo, benvingut. Hola, els altres buenas dies... noches aquí en Japó i buenos días en Catalunya. <laughs> els altres dies et tenim aquí a l'estudi, avui et tenim a Tòquio, una miqueta més lluny, fins i tot a l'altra banda del món. Com, com està Tòquio? Bueno, está <laughs> impecable, más en el sentido de, de videojuegos. <laughs> Tenim una de les fires més importants del món, Tokyo Game Show, que ha passat a ser una fira anual, havia arribat a ser una fira que se celebrava dues vegades l'any, ara és un cop cada any i és, eh, podríem dir, la fira de referència, no? Sí, sí, más para lo que todo lo que se concierne al mercado japonés es bueno importante y, a nivel asiático también. És molt, molt important. Estàvem comentant abans de, abans de preparar una mica aquesta entrevista que aquí tot és en japonès, o sigui, no, no hi ha anglès, per curiós que sembli, no?, en aquest sí. món tan globalitzat. O sigui, és una fira molt pensada pel mercat japonès i asiàtic, no? Sí, sí, realmente lo que es el eh, tema de corresponsalía europea, se puede decir que solo están los franceses de Game One y bueno, y el corresponsal que cubre la Edge, Console Plus y Hobby Consolas y, el Game Over. <laughs> Sí, bueno, y, exactamente yo y no mucho más. Después el resto ya es prensa americana. Por ejemplo, he estado charlando con la gente de videogames y eso y después ya todo es prensa eh, asiática, ¿sabes? De Hong Kong, eh, Corea y bueno, y mayoritariamente Japón. Aquesta fira se celebra a les eh, afores de, de Tòquio, si no m'equivoco, és un recinte firal, un eh, lloc sí. d'aquests grans en el que se celebren doncs, fires i en aquest eh, cas doncs, toca el Tokyo Game Show 2002, ¿no? Sí, sí, se celebra en la ciutat de Chiba i el centre de convencions se llama Makuhari Mes, queda bastante, aproximadamente bastante lejos, digo, aproximadamente una hora y media de un, sí, del centro de Tokio. A veure, i suposo que deu haver-hi moltes novetats i per tant crec que també deu ser el que deu interessar més als oients i entrem, crec, directament en el, en el que pot donar de si una mica el que ens, se'ns plantegi de cara al futur i que ja s'hagi pogut veure en aquest Tokyo Game Show. Quines de les coses eh, s'han presentat, què has vist avui, què creus que és més interessant? Bueno, eh, para empezar, eh, se ha celebrado una serie de fórums y, bueno, para empezar <laughs> eh, con un plato bastante fuerte, ha estado en el mismísimo Ken Kutaragi, Eh, bueno, todos sabemos que es el director de Sony Computer Entertainment América y creador del fenómeno de PlayStation. Era una mica el de la fira, no?, el que de inaugurar la eh, fira y todo eh, eso, no? Sí, sí, sí, sí, justamente, justamente. Y bueno, al principio, bueno, ha estado el presidente de CESA, que es la organizadora del Tokyo Game Show, y bueno, han estado comentando más que nada el tema de eh, los juegos online en Japón, eh, el broadband, eh, las famosas ADSL de 12 megas, bueno, que vuelan <laughs> realmente. Y han, estado haciendo gala de un nuevo servidor que, que va a ser, bueno, lo, más puntero en velocidad. Han estado probando una webcam en directo con el, donde estábamos nosotros en el forum dentro del, de los hall de, del Tokyo Game Show y bueno, es como si estuvieras viéndole el televisor ¿sabes? realmente y se llama, se llama Fandango ese nuevo servidor. Fandango un nom molt una cosa molt freda, no?, esta tecnología tecnologia alta velocidad. Sí, sí. Y bueno, y después, eh, a continuación, eh, Ken Kutaragi celebró la rueda de prensa que, bueno, buenas noticias para lo que es el mercado eh, europeo, y dentro de Europa estaría España, sería el que España ocupa el sexto lugar a nivel mundial eh, de mercado, para por lo menos para la marca Sony, y el cuarto en Europa y después ha comentado el, toda la campaña que va a hacer online en Japón y, en Estados Unidos. Eh, por desgracia no he dicho nada a Europa, referente a Europa. Quiere decir que algo negativamente nos ha pensar que, tal vez no salga. sí que a Tokio de momento nos tienen una mica oblidats, una mica no? Cau, una mica Europa de Sí. realmente el tema online sí. Después el tema de mercado no, estaba bastante contento con, con toda Europa en general. Y, i, bueno, i és eso, que és una làstima que no salga aquí per ara el tema Evidentment. A nivell de tecnologia, més o menys, eh, anem, anem bastant per avançat. A nivell de jocs, com ho tenim? O sigui, que, quines són les novetats? Eh, S'ha sentit a parlar que es veuran coses del Silent Hill eh, 3, s'han parlat que es veuran coses del Megaban X per a GameCube, que es veuran mm -hmm. eh, coses especials com el MotoGP 3 eh, de Namco sí. o, o del Virtua On per PlayStation 2. Què tenim de tot això? Sí, el, bueno, uno de los, de los stand más interesantes es el de Squaresoft, pero Final Fantasy XII por el momento brilla por su ausencia. <laughs> O sea, no sabéis de Final Fantasy. Por el momento no, y justamente hoy que ha sido el día de prensa, esperemos a ver si mañana los señores de Square, eh, no sé, nos sorprenden. Y el juego, realmente un juego que me ha impresionado es el Unlimited Saga. Es, tiene una, bueno, tiene una pinta técnicamente es que es realmente increíble el juego. Es como si es una mezcla de rol, aquella magia medieval épica que tienen los juegos, mm, una factura en cel que, que parece de las producciones de, de alta calidad como de Disney, es, es, que es increíble, ¿no? Es realmente es increíble. Después, bueno, el stand de Konami, Silent Hill 3, yo creo que es uno de los platos fuertes. Y bueno, el, bueno, también ha presentado la gama de juegos eh, que Konami ahora ha hecho al más puro estilo Bandai de, manga y anime, como Kinnikuman, bueno, Musculman, eh, Captain Subasa, bueno, Campeones, y eso sería lo, referente a Konami eh, basado en manga. Y después, retomando un poco el tema Len para Japón, eh, Sony ha hecho un acuerdo con Bandai y va a salir todo el tema de Gundam, el, después los Gundam versus Federation Zion, que son los que están arrasando aquí en Recreativa, y, y también el, pues dicen que posiblemente una compatibilidad con Wenderson, pero bueno, eso ya se verá en el futuro y aparte solo para el mercado japonés. Capcom ha presentado el Devil May Cry 2? ¿se ha visto alguna cosa? No sé eh, qué de Capcom? Lo único que se ha visto es, un vídeo. Es un vídeo. Demo jugable no, no había. No había. lista de Capcom eh, ha dado más importancia a Biohazard 0, que uh -huh. cualquier otro juego, por ejemplo, de PlayStation 2 o, o Xbox. Ni siquiera la... estaba el Tekken. Uh -huh. I la presència de les altres uh, eh, tres grans cases, diguéssim, Nintendo, Sega i, i Microsoft. Bueno, Ma Microsoft, que, que, que, hi ha, que hi ha portat? El, el, el Microsoft que hi ha eh. portat al eh... Tokyo Game Show? Perquè, clar, és una mica terra estranya, no? És l'estranger que arriba, no? Pues justamente Microsoft es la que tiene el stand más grande, es la que... Era d'esperar, també, val <laughs> a dir sí, no? Sí, sí. Eh, y también es la que todo a las afueras del Makuhari Mes todo es publicidad de Xbox todo todo todo todo parece que, que, la Xbox sea japonesa <laughs> sí sí han hecho una muestra en directo cómo se juega al, Xbox eh, Live y bueno estaba en Xbox todos los platos fuertes están eh, Fantasy Star Online el Panzer Dragon Sega GT el, el Murakumo, el Otogi, el Teki, es que está todo, todo, todo realmente lo... lo o sigui que ha desembarcat bueno fort de la gent, la gent de Bill Gates directament al Tokyo Game Show. Han presentat la nova versió de la Xbox que es comentava que seria més petita, una nova Xbox 2, diguéssim, ah, renovada de mida o no? O la Xbox que ja és el, el gegant aquest que hem vist uh, sí. encara aquí? Sí Japón lo único diferente es el mando, pero la consola sigue siendo igual de grande. Eh, no, le han dado muchísima importancia al tema de, Internet. Han hecho una muestra en directo, han jugado al, al Mecha Sound, porque aquí los juegos de Mecha gustan mucho, y al Fantasy Star Online. Pero por lo demás, eh, nada, el tema de Xbox, nada más. me ha sorprendido bastante el Shin Megami 39. ¿Y, qué tendrían de Sega y Nintendo? Bueno, Nintendo nada. Realmente no se iba a presentar en esta feria, no se ha presentado de hecho. O res de res. No, solo las third parties. De eso, compañías como Konami, Capcom y eso que han presentado sus títulos, pero no, no mucho más, no mucho más. Eh, la sección de sección infantil pues de, del Tokyo Game Show sí estaba la, Game Boy Advance por cierto se rumoreaba que se iba a presentar la Game Boy Advance Plus y también es como el Final Fantasy XII brilla por su ausencia y por cierto el Final Fantasy Chronicles también lo estoy buscando todavía o sí que <laughs> <laughs> encara sí, un par de días para rastrejar la fira a ver si algún algún algun de alguna de estas cosas sí, no, pero es que he hablado con los representantes de las compañías y no me han dicho también eh, me han dicho que no, que no que en esta feria no lo iban a presentar es decir que muchos rumores de internet son son falsos. Y, por ejemplo, hace poco se, rumorea, se rumoreaba que Star Ocean 3 iba a ser lanzado en Europa. he estado hablando con los señores de Enix y me han dicho que, no, que es que me dicen, no, no, no, si en Europa no puede salir porque Enix Europa no existe, pero así de claro me han dicho. Directamente. Sí, sí, y yo digo, bueno, <laughs> que y también decían que iban a anunciar eh, en, en qué formato iba a salir Dragon Quest 8 i no l'han hecho. Le he preguntado, ¿y un Quest 8? Y dice, no, no puedo hablar del tema. O sigui que encara hi ha moltes, moltes coses reals, ja hi ha moltes expectatives en el, sí? en el Ma Makuharu Mese, ¿no? Es diu el, el Makuhari centre aquest. Makuhari, Mese. Sí, y bueno, realmente lo más expectante eh, nos ha presentado en este Tokyo Game Show, un poco Eh, un poco defraudado en ese sentido. De totes maneres, eh, Eduardo, i hem de deixar-ho ja aquí, eh, tens encara un parell de dies, suposo, per disfrutar de totes les coses que es poden viure a Japó directament amb una de les fires més importants del món, com és el Tokyo Game Show. Ja per acabar, quin temps està fent en aquests moments aquí a Tòquio? Ja, per curiositat només, eh? Bueno, bastante bueno, ya ha sido un día bastante soleado. Normalment fa mal temps, no? Normalment plou per aquí. Sí, más por esta época del año, pero no, no, no, me, no me puedo quejar, no me puedo quejar. Doncs eh, Eduardo Rodríguez, directament des de Tòquio, moltíssimes gràcies per haver, perquè sé que és complicada l'hora fins i tot pel canvi d'horari, per haver pogut estar eh, en el Game Over d'avui aquest diumenge, no en la tertúlia del Game Master, sinó directament al peu del canó des, de, des del Tokyo Game Show 2002. Moltíssimes gràcies i ens veurem aquí en el Game Masters quan retornis i ens explicaràs moltíssimes més coses, d'acord? Vale, pues muy bien. Muchas gracias. gracias. Gracias, Eduard. Hasta ahora. Game over. Game Now. Parlarem del joc de Project Zero de PlayStation 2, de l'Icaruga per la GameCube, del Blinks Time Sweeper per Xbox, del No One Lives Forever 2 per PC i del Clonoa Empire of Dreams per Game Boy Advance. PlayStation 2. Tecmo ha reinventat el gènere dels jocs de supervivència i terror en el seu nou joc, Project Zero, una aventura que, segons els seus creadors, va un pas més endavant que els coneguts Resident Evil o Silent Hill. De fet, el gènere conegut en l'actualitat com a survival horror té els seus orígens en un joc realment clàssic del 1993 de la marca francesa Infogrames, anomenat Alone in the Dark, era aquest joc on per primera vegada agafàvem el control d'un personatge en tres dimensions que es trobava sol en una gran mansió plena de misteri i elements sobrenaturals. Els que per primera vegada van jugar a l'Alone in the Dark saben quin és l'autèntic sabor d'un joc de terror sobrenatural, molt similar a la sensació que provocava la primera vegada que jugava al Resident Evil. L'originalitat i la innovació en el cas que ens ocupa, el Project Zero per a PlayStation 2, és que la protagonista no disposa de cap tipus d'arma sofisticada per defensar-se dels seus enemics, només té una càmera de fotografia amb poder sobrenatural sobrenaturals. La història del joc ens situa en una imponent mansió japonesa abandonada al capdamunt d'una muntanya en un poble sense nom d'una zona recòndita del Japó. Miku, la protagonista del joc, ha de buscar el seu germà que va desaparèixer fa uns dies mentre investigava uns fets paranormals en aquesta mansió. Sense cap tipus d'arma i només amb una llanterna i una màquina de fotografia, Miku ha d'introduir-se en una mansió plena d'esperits amb males idees. Realment, Project Zero, presentat als Estats Units com a Fatal Frame, aconsegueix crear una atmosfera sufocant i terrorífica digna de les clàssiques pel·lícules pel·lícules japoneses de terror. No en va, molts elements en recorden a la pel·lícula Ringu, traduïda aquí com El Cercle, amb un gran èxit al Festival de Sitges de fa un parell d'anys. Amb el millor de Project Zero és eh, la sensació de l'autèntica por que provoca al llarg de tot el desenvolupament de la trama. Els efectes de so, la banda sonora, les vibracions del comandament i les escenes animades donen al joc una qualitat digna d'un gran títol per a tots els fans del gènere de terror en videojocs. A més, l'absència quasi absoluta de temps de càrrega dona una fluidesa a la que estem poc acostumats en jocs d'aquest tipus. Sense cap mena de dubte, serà el joc preferit pels fans del terror sense sang i fetge. GameCube. Un dels millors jocs apareguts per Dreamcast i Karuga sortirà ben aviat per Nintendo GameCube. Aquesta nova versió és molt semblant a l'original en aspecte, amb l'escrol vertical característic, però aquí s'inclouen noves criatures extretes d'un altre joc de Treasure, la companyia desenvolupadora, en aquest cas el Silhouette Mirage. Aquest joc va aparèixer ara fa poc més d'un any en els arcades japonesos i es va convertir en una de les experiències de shoot'em up més excitants que els nipons havien tingut fins al moment. D'aquest joc en destaquen els caps finals, els bosses, per entendre'ns, que posen a prova l'habilitat del jugador per sortir-se'n d'una prova de clars i foscos. Apa, les fines textures de les imatges fan d'aquest joc un dels millors shooters que mai s'han fet, però també el disseny dels monstres, els decorats i la música per sobre del que estem acostumats a veure en aquests shoot'em ups. Xbox. Microsoft Game Studios, la productora de videojocs de Microsoft, ha posat a la venda Blinks de Time Sweeper, un videojoc d'acció amb un ritme accelerat que compta amb el protagonisme d'un personatge realment especial, Blinks, una mena de gat que és capaç de controlar el temps. De fet, la missió de Blinks és la de solucionar les irregularitats que es produeixen amb el pas del temps. Amb l'ajuda de la seva potent TS-1000, una aspiradora del temps, Blinks ha de recuperar els cristalls de temps perduts i lluitar contra els monstres del temps. I per acabar de rodonir l'argument, només faltaria haver d'alliberar una princesa segrestada i tornar l'ordre al món. Doncs això és exactament el que, el que li toca fer. De fet, l'argument del joc no va més enllà del que serien milers de videojocs al llarg de la història. La verdadera particularitat de Blinks, de Time Sweeper, està en la forma de jugar. En aquest joc s'ha de controlar realment el pas del temps, o sigui, que pots alentir o accelerar el transcurs de les coses per poder aconseguir els teus objectius. Fins i tot pots fer retrocedir els fets per poder millorar o canviar les coses que ja has dut a terme. Vaja, un desenvolupament tan o més complicat que l'aventura Majora's Mask pel Zelda de Nintendo 64. El món de Blinks es composa de 40 grans nivells absolutament en 3 dimensions. Blinks Time Sweeper és un joc que només és apte per a gent amb moltes ganes de complicar-se la vida. Quedeu advertits. This is... No One Lives Forever va resultar ser una agradable sorpresa dins del món dels shoot-em-ups gràcies al seu sentit de l'humor, la molta acció que proporcionava i a que la protagonista era una noia, que es disputava la popularitat amb Lara Croft i Joanna d'Arc, les altres mítiques heroïnes virtuals per excel·lència. Ara apareix la seqüela d'aquell No One Lives Forever i entre les novetats s'inclou la possibilitat de no fer soroll, cosa estranya en un shooter. És per això que el podem considerar com un joc d'espies en primera persona. En el mode multiplayer també podem triar l'opció silenci, amb la qual cosa els quatre jugadors passen a ser quatre espies jugant alhora. Divertit, oi? Les textures, els diàlegs plens d'humor i la jugabilitat fan del No One Sleeps Forever 2 una de les sorpreses de la temporada, sobretot els gràfics millorats fins a extrems insospitats. Game Boy Advance. Namco ha adaptat una de les seves sagues més noves dirigides al públic més jove a la Game Boy Advance. Estem parlant de Clonoa, el gat màgic del món dels somnis que ha tingut aventures per a PlayStation i PlayStation 2, entre d'altres, i que ara arriba a la Game Boy Advance amb el joc Clonoa Empire of Dreams, amb el pretext filosòfic d'haver de salvar el món dels somnis per poder mantenir la màgia i la capacitat de tota la humanitat per poder somiar, Clonoa se'ns presenta com un clàssic joc de plataformes en el que guiem el protagonista a través dels diversos mons que conformen l'illa dels somnis. La particularitat principal és que el personatge personatge protagonista s'enfronta als seus enemics amb el clàssic yo-yo i que li permet eh, agafar-los i llançar-los contra altres enemics o contra altres elements dels escenaris. Una mica l'estil del que feia Super Mario en el Super Mario Advance o en el Super Mario 2, que és més o menys el mateix. Els gràfics coloristes i les melodies enganxoses i simpàtiques fan que sigui el joc perfecte per als jugadors més joves de la Game Boy Advance. De totes maneres, la dificultat els pot eh, jugar alguna petita mala passada, ja que encara que al començament no es nota, a mesura que es va avançant els nivells d'ells el joc agafa una dificultat realment seriosa. Clonoa Empire of Dreams, l'imperi dels somnis, ja està disponible en els minicartutxos de Game Boy Advance. I fins aquí la partida d'avui. Recordeu que podeu saber més sobre el Game Over a la pàgina web d'Ona Catalana, www.onacatalana.com i que ens podeu dirigir opinions i consultes a gameover.onacatalana.com. Salutacions de l'equip que ha fet possible el programa, Albert Murillo, Xavier Serrano, Jordi Celles, amb la col·laboració d'Antoni Hortal, Eduardo Rodríguez, avui des de Tòquio, Francesc Blasco, Maria Fitó i Jaume Fina. Fins la setmana vinent.